kabiri ibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu ibiri na kabiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri mutwakure mutubwire ayo makuru tutamenye mube abamenyeshamakuru b'iyo micungararo muherereyemo uwa mbere yamaze gushika ku murongo mwiriwe neza eh, mwiriwe ninda twakuye twakwiriye Rimani Akiza Jean Bosco ino muri Kayogoro muri komine Gisuru eh, Jean Bosco ayo makuru tutamenye ngaho Jean Claude Nshimirimana mumenyesha wacu ari ngaho mu ruhigi naya Nagomba mbageze ku cerekeye kizi za bavango ni za corona Mhm mm kuko zarabagiye kugujana ni itanu ubu zigeze ku majana atatu sinzi ko ziba zarasiye ibeye rero mm. ariko eh, mhm. iyo tuzigura ngaha ku majyana atatu imwe imwe kandi idara turi kujyana n'itanu mm. eh, nta yandi masabune muronka yandi ayandi ayandi ariho ari ku majyana atanu atanu mm. ariko urumva ko eh. ariko urumva ko yazimbutse ugereranije nayo y'amajana atanu atanu Eh, yarazimutse gusa bwa mbere bakivuga za gugu jana jana n'itanu mm. eh, rumva tugomba kuvuga ko ziba zarasuye beza eh, mubonye yuko ibiciro byaduze ni uko ah, ikiringo gishobora kuba cyari cyatanzwe kugira ngo mushobore kwikingira ikiza cya korona gishobora kuba cyararangiye mm, urashobora gusanga ikiringo cyo kugabanya ayo masabune cyo cyararangiye ariko kumbure ni ibintu ushobora kubaza abategetsi bakaheza bagatanga umuco kuri icyo eh, ikindi cyo cya kabiri ni uko eh, iwacu nyine hegereye amashuri mugani hatagira n'amazi na make y'abanyeshuri ashobora kunywa iyo bari ku mashuri hmm. hageze kunywa amazi babigenza gute nabo ku ishuri iri udutomorera aha nyine ku ishuri rya nyabitaka nyine hmm. Eh, aho bita kuri seneri urumva abanyeshuri bagomba kunywa amazi biruka mu mihana nyine kuza nka twebwe tuhegereye hmm. eh, gusa byiga ariko bohazana amazi naho nyine hmm. eh. ni nyabitaka ni muri komini ye muri gisuru hmm. urakoze cyane sawa nawe mubwire ijoro ryiza namwe mubwire ijoro ryiza ngaho muri komine ya gisuru ni mu ntara ya ruyigi mugire nka jean bosco muhamagare kuri bibiri na kabiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu cyangwa ibiri na kabiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri mwiriwe ninda twakuye Elias nyabitsinda mm, ayo makuru tutamenye ni ayahe nyabitsinda twe twagomba kubabwira mhm. kabisa ibintu by'amabere ntashoboye kuguma ku murongo saa zibiri zirarenga iminota cumi mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe neza amahoro ninda twakuye twakuye ari muri ko muvugana na edmo ikinyinya mu ntara ya ruyigi edmo ikinyinya n'ubu turacari mu ruyigi tuvuga ku ijambo eh, ni ukuvuga muri rusange umutekano wifashe neza mhm. na cyane cyane gusa akavura niko mbona umenyanije ariko karagwa neza Mm, haheze igihe kingana gute itariki iragwa guhera kuwa gatandatu w'indwi hejuru mm. ariko guteragira mwarateragi eh, maduteragira nyine gusa nta kavura kwiri nyine izuba n'iryo rirenga kumbure kazoko yego murakoze urakoze mwiriwe neza mwenda twakuye mwiriwe mwiriwe ninda twakuye twakuye ari ntirampeba aroyizi mu kayongozi ntirampeba aroyizi n'ubu turacari mu ruyigi ni komine ya bweru ku izone mhm. yo mu kayongozi mhm. inkuru mutamenye mm. n'iyo minsi twaguma tuvuga ibyerekeye amatwarete yo kwiri isoko ryo mu kayongozi twarabonye ko nyakubahwa musitanteri yaje kuraba ariko ntikirajya mu ngira mm. hari ikindi iri barabara turabona ko twagumye tubaza mugabo umengo ubu byoba bitanguye bariko bararigira neza hinge turabika ivyova muva ku mugwa mukuru w'intara gushika ngaha kw'izone yo mu kayongozi hmm. ariko turabona ko biri ko biraza batanguye kuriharura hmm, hamwe hahandi hajya usanga hari ibinogonoko e, bagira ko babibonesha n'impera n'impera hama iyindi nkuru mhm. ikora ku mutima cyane hmm. tugomba tumaze nyakubahwa twubaha cyane umushyikiranganje umushyikiranganje w'uburimyi n'ubworozi baragerageje gukura utu mwanya tutabora mhm. ariko hariho ikindi tubona umengo kizohava giteza umudurumbanyo gusumba n'ubwo busashe utu mhm. tuyoga twihereza turimo udufangasi uduhozagara utwo ariko twose mhm. udusigarira twatwo dutabwa mu mabarabara tugatabwa mu mirima none twotwo ubwo ntacyo tuzohava duteza ko ingorane inyuma ya ya bwa bumwanya butabora mm. Eh, turabona ko umengo ukihereze akasigarira aterera ahabonye hose mm. kandi natwo tubona umengo ni utuntu tutabora none uwo nyakubahwa umushyikiranganzi twubaha cyane twubaha rwose bizogenda gute kandi natwo nyatunga umengo abatwihereje twinjiriza leta ku ngaruka y'isi ntacyo biroha byonona inyuma yaho reka kumbure inyuma y'ubwo bumwanya butabora eh, hazohava hakurikira ubwo bucupa ubwo bita amaparasitike ariko nabwo nyine ikihari ni uko hamwe amashyirahamwe aba basanzwe ahingura ibyo ibyo binyobwa abafise ukuntu ategereza kwandura ubwo bucupa hanyuma agaheza akamenya aho bushyira dusubizeyo nka kurya kw'ibindi binyobwa mm. hanyuma murakoze mubandanye mubwira uwo mu buhinga bw'ibyuma ino ku mirongo umunani n'icyenda n'ibice bitatu azararaba hariho umunsi ikiganiro kiba nticyubumve hamisanganiye radiyo iduhuza mubandanye mudutohoreza natwe ko muduha ijambo tukavuga icyo tubona kibakiye mu gihugu no mu bene gihugu murakoze mwirambire urakoze ya louise ubwira ijoro ryiza ngaho ibweru mu kayongozi bibiri na kabiri na kane na gatandatu ubusa kabiri bibiri na kabiri na gatanu na gatatu na gatanu mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe ninda twakuye twakuye ari hehe eh, mvugana na gaburiyeri mu gisuru igakangaga n'ubu ntiturava mu ruyigi eee eh, n'ubu twagira tubamenyeshe ku bijyanye nawe iwanyu havugwa amakiyi mhm. washyize no mu gisuru kubera ibiterwa byarenze kuduga Mm. ibiki byadutse yego kweri ubu ikiro kigeze kuri bibiri n'atandatu bibiri n'atanu mm. ciki none rero twasaba leta kweri irabe nyine ngene byogenda bigabanya ibyo bikiro ikiro cya bibiri na n'atanu uri kuravuga caduze n'ibiharage ibiharagi eh, yego mm. kweri mudufashe kabisa nkuko nyene nyene icyubahiro avuga ati ni leta mbyeyi irabe nyene kweri igabanye kare byahora bigurwa gute gaburiyeri kare byahora bigurwa gute kare kiro mwakigura angahe ntiyashoboye kuguma ku murongo ariko yavuze ko ibiharage byadutse ngaho mu gisuru mu ntara ya ruyigi mwiriwe neza mwiriwe ntiyashoboye kuguma ku murongo bibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri mwiriwe mwiriwe n'inda twakuye habarugira gisitera ku mutumba wa gitumba zone nyamakarabu zone nyamakarabo habarugira ni zone nyamakarabu ni mu rwoma eh, ni mu ntara ya cibitoki mm. twebwe twashaka kujya tumegeshereze abaturongoye mm-hmm. twebwe twakoze ikibazo cy'ahantu ibarabara ibarabara ryaracitse abantu bahora imodoka zahora zicamo Mhm. ibarabara riva hirya ibarabara riva ku ruhwa rijya ahantu ahitwa mucamakombe mm. twebwe rero twagize ikibazo iryo barabara rikimara gucika ryatobotsemo amazi mhm. hama ritobotsemo amazi baca bavuga ngo barondeye abafundi baje kurikora kugira imodoka zawe zitambuke mhm. kugira abaze kutugura inzoga za rugomba mm. hano rero iryo barabara ryaranse n'ubu n'ubu abantu nk'aho udafite amagara ubu ntagishora kubera twabuze ibarabara z'aho imodoka zoca mm, haheze igihe kingana gute gahabaruge eh, haraheze hagomba hahere nk'amezi atanu iryo barabara ryaracitse mm. ego twashaka mutumenyeshereza abacurongoye kugira kugira barebe uburyo badusaidira iryo barabara muridufashemo kuko mm. tubona abantu benshi barusha ubu ntibakironka ubu bacira nayo bamenye mm. eh, kubera izo nzoga za rugombo ziva natwe gushika iyo basigaye bagurira ku ikaburimbo zigacuruza yego mm. twasaka mu bidusabiye batubwire abanyagihugu ntimubona ko ari cyo mwabafasha kugira ngo mushireho ibiraro bishobore kugira barabikoresheje komini yabikoresheje ariko byaranse n'ubu aho hantu n'ubu hagorewe ngaho batemo umuserege mhm. duca tubura ubushobozi rero n'ubu ngaho imodoka ntizitambuka yego urakoze habarugira yego murakoze namwe twizere ko inzego zijejwe gukora amabara zoheza zikahashikayima zikagira ico zikoze kugira ngo iryo bara rishobore gukora yego murakoze mhm. isaha zibiri zirenga iminota cumi n'indwi muri soza hanze y'isanganiro ni ayo masaha nyine ngahe nyamakarawe mwiriwe ninda twakuye ndi ngenda hayo Elias mu marangara Elias mu marangara ni mu ntara ya ngozi Elias mu marangara marangara mu ntara ya ngozi yego ni sawa mhm. aho imarangara havugwa make imarangara havugwa make ga Elias ndakumva Elias nari ko ndakubaza nti ngaho imarangara havugwa iki mu marangara mhm. mu marangara n'isaha mhm. icyo twagira dushikirize mhm. ni ku kijyanye n'ibi ibi bintu by'utu tuntu tudushashishasha ibihaniza mhm. ni kuvuga none nka tujya tuntu tujya dushashi tuza mu isabune z'ubururu none nka tujya tudushashi bari bakwiye abo barongozi kuzo gutomora neza gushakisha mu isoko urabye neza aho badana dusanga duhaye hmm. karavuga ati hariho ubundi bw'umwanya busanzwe buhari bwo bugoma bugurishwa nyiriwe neza twakwegaye inde ntushoboye kuma ku murongo isaha zibiri zirarenga iminota cumi n'icyenda turacarindira udutelefone twanyu mwiriwe yewe burundu kuteye igomwe imisozi nikisayangana niko ikiyaya gihungabana yewe burundi ngira ndakuriye yewe burundi ngucurara yewe burundi ngira ku isaha zibiri n'iminota cumi n'icyenda muri seza hanze y'isanganiro munywanyi ku murongo mwiriwe mwiriwe ninda twakuya twakuya ari he bo ni karyamafi yari hano muri meri ya bujumbura muri komine ntahangwa karyamafi n'amahoro ngaho muri komine ntahangwa yego n'amahoro kwe nduga ku ijambo eh, icyo nagomba kuvuga mhm. utuntu tubiri mm. aha kuri ku barabara rya pepure murundi mhm. neza neza imbere ya hoteli eh, tare nibarishimiye tare hajya kuntahangwa mhm. murabe hajya ibarabara sinzi ko umaze kuhaca ngo urabe ukorokeyo womirwa n'uwo gutayo ntanopfa yarabonye ko eh, ari yuri urumva ibarabara rigomba gusiduka mm. muragerageza muri abantu babizejwe barabe hajya ahantu rya barabara rigomba rigomba eh, kugira kugenda kagire rigucika kabisa imbere y'irya hoteli mm. narahaciye ejo bundi ndagira ubwoba mhm. nitegereje muri rya runogo ruhari rwasatiriye amaguru y'abantu aca mm. ikigira kabiri nacyo mhm. nagomba ndabasabe muze muturonderere umuntu agezwe igipolisi mhm. ku mabisi urumva bakontorora amatara n'ibinyoteri batarabye intebe hmm. intebe zo mu mabisi zirateye isoni mu gisagara cya bujumbura uricara ukicara ku cyuma kigenda kiragucumita mhm. intebe zaraheze amabisi amwe amwe mhm. ni ukuri urumva bo bagejeje gusa ngo baraba ibinyoteri ngo niyo kontore mhm. tekinike batarabye ibintu biri uko abantu bicaye indani hmm, ariko n'ibindi barabiraba bakaryama oya ni uku eh, kenshi ndakunda kugendera muri bisi nyakubahwa hmm. ujya ubona gusa kugira ngo gira amaswigarasi ibinyoteri ngo rivase hmm. akaguhereza byoka mukagenda ngo ni kontore tekinike hmm. ni ukuri eh, muze mudushyikire mutubwirire ko abanyagihugu hajya turaraba ibyo bakora bikadutera ubwoba hmm. ushyikira ubwiye imbuto izagutabukiye harimo n'amaduka usanga arimo ibiheri umenye indani amakusa yaratabaguye hariyo umaze kugenderamo ugasanga irimo ibiheri neza cyane mm. none intebe zaratabaguritse ajya amaso ibikwi ari hejuru mm-hmm. hari igihe ujya wumva nyine ikintu kigushikuye ukabivuga icyo ari cyo mm. ibyo bintu kabisa umuntu agezwe urujya n'uruza mu bijyanye mu gipolisi akwiye kuraba bijya bintu bakontorore n'indani mm. barabukunda abantu bicaye yego cyane bagomba gushyikiriza ibyo bibiri murakoze imana ibahezagire kajya amafura akenuye mu ijoro ryiza ngaho muri komine ya namwe mugira ibihugu nurakwenuye ni isaha zibiri zirenga iminota mirongo ibiri n'ibiri nyine ku isanganiro mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe n'inda twakwera twakwera ari he joseph n'amahoro n'amahoro ahinya yego amakuru ni mutamenyere mhm. ah! ndakumva neza yosefu ndamumva neza ariko ariko uduge ku ijambo jenda kumva reba eh, ariko amakuru mutamenye mhm. twebwe ino tweri ari itegeko bashinze ry'uko abana bataha cumi na zibiri mm. hanyuma abakenyezi nabo bagataha saa moya mhm. muri komine ya nyabikere abashinga nawe nabo saa yine abagabo iryo tegeko ryavuye ihagaze ryavuye mu bategetsi nyine ku ikomine musitanteri yego turiko turaba byari byiza ariko uko bajya bari muri komite y'umutekano usanga baze barabe n'ibizo bibateranye n'abantu yego ni ukuvuga ko ni ingingo yafashwe na musitanteri y'uko hariho amasaha abantu bategereza kuba bavuye mu mabarabara ariko baba baze barabe nk'aba baba bari nyine nk'aha kubu bareba baze barabe n'ibyo bibateranye n'abanyagihugu gute baze barabe n'ibyo bibateranye n'abanyagihugu aba baba babijejwe hariho ariko n'abanyagihugu nabo nyine babitahure ko ariko bimeze ni ku neza yabo nabo nyine ku neza yabo gute gayozefu ni ku neza yabo hmm. gute ndabumva neza nta kundi mubwirwaruhame twita ku isanganiro nawe ko namubaza ni kubera iki iyo ngingo yoba yarafashwe na musitantera agira ati hari amasaha abantu bategereza kuba bavuye mu mabarabara cyangwa batashe mu mihira yabo nta wuzi ibyo ari byo ariko kumbure ni ibintu dushobora kubaza kugira ngo tumenye neza ibyo ari byo ni uko ni bibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri mwiriwe Ngirue Ngirwe eh. Ngiriwe neza Ngiriwe eh. Ngiriwe neza Ngiriwe eh. Ngiriwe Ninda twakuye muriko muravugana na siriyake muri gisuru siriyako ngaho mu gisuru n'amahoro aha mu gisuru n'amahoro amakuru tutamenye mu gisuru ndagira ndababwire inkuru mutamenye mhm. yego ino amabati amapireri mhm. ageze kuranga batiri muri mirongo irindwi na Mhm. byahora uh-huh. mm. kuri angahe rigugwa mirongo irindwi na bitanu kuba ko byahora kuri mu bihe byo mu kumunani mu k'icyenda byahora mm-hmm. ku bihumbi cumi n'icyenda mm. ngana ubu ubona umwenda ryatarukiye kuri ntashoboye guma ku murongo ariko reka aravuga ko amabati yaduze kumbure ni ibintu dushobora kubaza igituma ashobora kuba yaraduze ariko ntavuga insiguro abadandaza bayo batanga mwiriwe ni amahoro n'inda twakuye ubwo sitani ayigihanga eh, mu motomoto ni amahoro gasitani yego cyane mhm. amakuru tutamenya aho igihanga ni aya hanyuma aha muntu cyakira mu motomoto hariyo ibarabara rya dosara ryacitse risigaye mhm. riteyemo amazi Mm. basabije ko byumva kugira ngo bahashike kenshi mm. abanyagihugu bakoze iki nabo kugira ngo bayacire inzira ni ukuba intako tutakoze ariko byaraza mm. hakaba n'ibibabara rya gatatu uva ku irano ujya ku itete vema ntibikunda kuhashika kubera yuko n'ubundi ibibabara hatemba amazi ntako ntubohashika tugasaba izeze ko bohashika bakarabukwa tugenda urakoze sita yego jogeza aho ibubanza namwe mhm. mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe neza ninda twakuye jackson mwakiro mu ntara ya muyinga yego ni amahoro ngaho muyinga ga jackson bazaniye muri amakuru tutamenye aho imuyinga naya amakuru tutamenye mwegere mhm. nayerekeye iki kiraro cyo ngaha muri gatonde uja imodoka ziva ngaha mwajya zita igitega mm. nibarabara ryacitse abacitse ahantu igice gitabwa nyine cyarabomotse nta n'imodoka ihaca mm. basaba yuko kweri bohakora byabize turata hafi kubera n'amamoto burya hatwata tumerewe nabi hmm. rero kweri burya no kwiradiyo mbere ngo mwageze kuri bwa gusanganiro icyo bitaruka hmm. kabaze gukorwa kandi gisabwa gukorwa kuko ni uburyo kweri buniniya cyane rwose kuzaba gikora hmm. bungana gute nka twere mbere duhepakiye nk'umuntu twaba amataye duca tubanza kumukura ko hameze nabi nasaba mbere n'abantu bariko baratindisha mu kuhata b'amamodokari bakunda gutindika ata abantu bari babakuyemo ko wobiheba ko yuko wahatori bana mm. ego urakenuye jahisa basha ntabwo wakwiye mugize neza nijoro ryiza namwe ngahe mwakira nawe namwe gusanganira isaha zibiri zirarenga iminota mirongo irindwi n'icenda mu munota umwe azaba ari isaha zibiri n'igice mwiriwe olala ibyo bintu bya interineti byananiye mega zirameranye nk'ubu ntibikunda ko nishura mesaje ya toni yanyandikiye kuri facebook oyareka kwihebura nawe ekoneti eh. eh, yaragikemuye yatuzaniye facebook ku buntu mm. ituma tuguma ducata atangorane niyo reka kunsaza we n'ukuntu nari mbabaye ko ngira ndari ntanamwishuye kuri facebook none bigenda gute hmm, si birebire na gato mm. upfa kuba gusa ufite carte simu ya Ekoneti uca ushyira carte simu kuri connexion internet ya ekonete mhm. Mhm. winjiye muri facebook bashaka kubaza ko ushaka gukoresha facebook ku buntu mhm. ariyo mode kati ugaca wemeza eh. aho nyine utangura gukoresha free facebook ndakwikundira yosha sha wamara agakuru keza iminsi yose ati rero ubuye konati ni nyishu yanje mm, cyane rwose cyane rwose noneho ntiwumva kuguma en ligne eh, ukabona commentaire ukanayishura mhm. uragira like na share ugaposta ifoto ah, ukandikana message muri messenger eh. niyo megazi ziba zaheze mhm. kutabyumvashuje akabiga rero naho uba ufite agatelefone gatoya k'agahinda hewe birashoboka urakoze cyane reka rero ndamwishure toni mega zaheze nta ngorane gumukoresha facebook ku buntu na econet fyonda akanyenyeri amajana ane na gatanu akanyenyeri cumi na gatatu akadirisha baguhe sms ibigufashamo isaha zibiri zirenga iminota mirongo itatu inyuma y'ibyo bihayanishwa turabandanye na kino kiganiro mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe neza ninda twakuya twakuya ari hehe dijarike ngaha mu gasenyi ku mutima wa gasenyi jarike n'amahoro nagomba ndabwe yuko twebwe inonye haraba ikintu cyaduka imvura yaraguye irasika jarike ni mu gasenyi amajaye Jaric ni mu gasenyi ka bubanza mu gasenyi muri komine bweru ku mutima wa gasenyi agacimbire k'igabiro mhm. amakuru mutamenye ni uko ino mvura yaguye ku wa gatandatu igasutura amazu ni ibintu nyine by'imirima nyine ikabyonona yasituye amazu angana gute irashika nk'amazu nk'umunani ku mutumba mm. ndabumva rero twashaka nk'abagira neza bazora be tugarukire ko kubera rero n'ibintu by'ibirima byarononekaye mm. Eh, nicyo twashaka kubashyikiriza amakuru mutamenye urakoze komera hmm. mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe neza ninda twakuye ga yemwe janine janine n'amahoro mutwakuye muri he turi muri muri giharo mu giharo ni mu ntara ya rutana rutana mhm. duga ku ijambo jane bashya twebwe ko ari icyo dusa bino mhm. abandi baraba pome y'amazu natwe ibihere biraturembeke ibihere mu giharo gajani yego kweri twebwe no muri ngomani ntibadi pome y'ibihere ngo bisohoke ni byinshi ni byinshi rwose yego hmm. abandi baba barabapompeye ahantu basigaza abandi mu kinyinya barabapompeye bwayo ntiwaje muri ngomani ntibarazi hmm. e, ni bande baje kuhapowa muri kinyinya ntabwo nzi n'abagiraneza nyine baje kubapompera nyirango hmm. eh. urakoze je eh, namwe murakoze mugira ijoro ryiza ngaho igihe twizere ko ah, abagiraneza cyangwa abandi bantu bazoheza bakaza kubapompera namwe ibyo bihererekanya kubake eh, murakoze mhm. ijoro ryiza ibiri na kabiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri mwiriwe neza mwiriwe yego mwiriwe ninda twakuye halo ninda twakuye twakuye ari hehe yego muri ko muvugana na seremani mu gacokwe seremani mu gacokwe ka ka gisuru mu ntara ya ruyigi mhm. tuvuga ku ijambo yego je icyo nagomba nubwiye ko ni iki kibazo kimwe cy'ibarabara mm. hariho ibarabara iva mu gisuru mhm. igaki cyawe uhitamo ijya kumusha mm. ni ukuvuga hariho ahantu ku mwonga mm-hmm. hitwa nyamaviko boraba neza kuko n'ahantu hameze nabi kubera imvura mm. hameze nabi rwose burya umwanya n'umwanya wo kumva imodoka yaguye mu mazi mm. ni kuvuga boharaba bishoboka bakaraba ukuntu bohakora mu maguru mashya yego kuko imodoka zakunda kuhaca hariho n'ishyirahamwe riko rirahakorera hitwaye abakozi mhm. urumva ko ari hatari ari hamwe hoba ikibazo bakaza kuyibuka kuyora bangisha urumva nibyo bari byiza mm. yego urakoze seremani yego sawa sawa namwe murakoze ngaho ubwije urageze sawa sawa twese mhm. mwiriwe neza mwiriwe ninde twakuye sibo mana mu rutana amahera ye ni musongati n'amahoro nduga ku ijambo mhm. hari ikiraro amakuru mutamenye ikiraro cyo ngaha bihana eh, ikiraro cyo ngaha rutana bihana urubibe na giteke mm. ijoro cyatatse kweri ngo na cyo ikiraro tukajya bukaneza tugiye ku isoko ryo mu kigongo urakenuye no kuri n'akabura ni gake ntateguye tubona yuko umuriro waziteye gute mwarateye ariko ntaciye guma ku murongo si wo mwana ariko ariko aravuga ati akavura ni gake batinya ko n'inzara yo hafi batera isaha zibiri zirenga iminota mirongo itatu n'itanu Thank you. uruka amatekebe n'ibijumbu ubushazi ibiharage n'ibindi byinshi bihazabawe isaha zibiri zirenga iminota mirongo itatu n'indwi ku isanganiro ino saha ibona imana nyeretse ko hari uwundi munywanyi ku murongo mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe ndi ntirampeba selemani ndi nyanzarake ntirampeba n'amahoro ngaho inyanzarake ego ni impore ewe amakuru tutamenya aho inyanzarake ego amagoro mutamenye ni uko ibiciro by'inyama byatutse abakobwa batandatu baratwikitse mu kugeza ibitero cy'inyuma kiraza byashaka rwose muri zone nyanza kigeze kuri angahe gantirampe ibihumbi ndwi niho acara haba hano turazwi tubijyana akanyama n'ingorane ariko ibihumbi ndwi niyo cahorako naho nyene rero bakayiguha ari uko bamanze kugutukagura ari hatari ariko inyama zahora kurangahe ikiro cahora kurangahe ibihumbi bitanu hanyuma kuri bitandatu siteke Hmm. ego ni ko zadoze nk'ibiro nk'ibihumbi bibiri cyahora ku bihumbi bitanu hanyuma ikigufa tasiteke nacyo n'ibihumbi bitandatu n'ubu baradugize hmm. babasigurira ko ari kubera iki none ntirampe nta siguro babaha abo bazidandaza ntagumya ku murongo mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe amahoro cyane ninda twakuye ni niyo nkuru samweri ndi ku mutumba wa kigomagoma muri zone ya mugeni komine kayogoro intara ya makamba mu n'amahoro gasama n'amahoro ni ukuri twidoga asize inkoho y'iwanyu bujumbura twebwe n'amahoro yego turashima imana amakuru tutamenye ngaha mu yego ni ukuri amakuru mutamenye mhm. ntayajyanye n'ibi biciro ni ukuri byananiranye mu kuduga ahubwo n'ibara ibiciro by'iki Eh, mpereye ikibazo kijyanye n'iyi ni ngaha mu burundi no kuri yadu ziraho birarenze mhm. hino umufuko w'ibiro mirongo ibiri na bitanu bawugura ibihumbi mirongo itanu mm. hanyuma nje nongera kuri iki kijyanye n'isukari kandi mhm. isukari ino tuyigura ibihumbi bitatu n'amajana atanu cyangwa bitatu n'atatu ikiro yego mm. hanyuma babasegurira ko ari kubera ikababadandaza ni ukuri twebwe kubera dusanzwe tuyigurira hafi na hafi kuko nitumenya ikibigura ku ruzimbo nacyo gituma ubona duce tubatera akamo ariko abayidandaza barabaha insiguro kugira bababwire mubababajije igituma yadutse yego isiguro baduhe isiguro baduha mhm. batubwira ko nabo nyine bayiranguye ku kizimbo mhm. urumva rero ni uko bamaze kuvuga ko bayiranguye ku kizimbo urumva nta kindi kintu turi basubize uko urumva umuntu yosigara abariza nko bwa sosomo mm. eh, hanyuma akabaza ibiciro nawe ayo bigeze ko nko kwigunira mm. ego eh, cyane urakenuye niyo ego namo muragize neza ijoro ryiza ho mu kayogo eh, cyane mm-hmm. isaha zibiri zirenga iminota mirongo ine muri siyo za hanze Eline Bell nibigira ah, ni Jenny ko ndabashikiriza kino kiganiro muhinga bw'ivyo muhari Innocent bibona imana mwiriwe Ninda twakuye Benjamin nagomba ndababwira makuru mutamenye mukakungwe mu gakungwe oh, kahe Ah mukabezi Mukabezi duga kwijambo Eh hari ahantu hateye amatati mukabarabara ahantu bariko barubaka Mhm kubifuta ngo bahakorera ibindi bintu ah, mugabo bariko barubaka hirya yaho barashwana bara, bashatse kubitambara ahubwo mm, mm, ni izo mpande zibiri dusigura neza benja urumva ni mu ruhande rumwe n'urundi bidasangiye mhm. hanyuma rero aba bo hino bagashaka yuko bokorera mu kabarabara kabo babiciriye bagafuta mhm. abandi bakanga mm. rero babwira abandi bantu ngo bajejwe ah, intwaro ngo babikoreko mhm. kugira ngo babafashe ako kabarabara karengane beneho rero bakanga mhm. ntashoboye guma ku murongo benjamin ariko kavuga amatati hagati y'abantu basangiye urubibi ariko bari kubarondera aho barabara aho akayira ibyo badashoboye kumvikana ku ngaho mu kabezi mu gakungu saha zibiri zirenga iminota mirongo ibiri n'ibiri mwiriwe mirongo ine n'ibiri mu ntundu mwiriwe mwiriwe neza biriwe cyane nida twakuye umugisha pasikari wa mu matara yo ku komine mucombe ntara karonje pasikari mutumba n'amahoro eee ni amahoro ariko atari amahoro ikiyakuburije ni igiki mutamenye ni ukuvuga igiciro cy'amabati kuko kose twese tunaniye cyatangiye rwose kubona nk'umuntu abaye ko atakanka bihe byananiranye nk'ubu karusi cyangwa ibuye gatanya igitega cyangwa umuyinga twawuze bati na rimwe mm. ni ukuvuga naho ryo ukabona ibasi rimwe rigeze ku bihumbi mirongo ibiri na bitatu mm. urumva kweri ko umudugo ikijyanye mm-hmm. eh, n'isima nayo mm. bakimara nyine yaba yakajije barahirwa mhm. yananiranye rwose mbe no kuba yanabutse mm, gute icya gatatu ntasubira gutanga isoko tugendesha ingendeshwa imoto n'imodokari mm. yavuze ikiraro e, gihuza nyabikere na mutumba gushika za mwakira mm. icyo kiraro kweri aho imvura nyine igiye gushirira hasi wumbe turagowe ntituzoronka naho duca n'abamaguru basha nyine kiragowe kuko kiri mu gusenyuka rwose kuko nabonye nta modoka zarengana hmm. basaba leta ko yokidukorera kugira ngo turusheho kugenderanira imigenderanire ya mutumbana nyabikere na gitego hmm. mwarakoze pasikari ngaho imutumba tuzi ibibazo bitatu bijyanye n'ibiciro by'isima ndetse n'amabati ashirako n'ikiraro mwiriwe mwiriwe neza yego mahoro nda twakuye inde duniya mu rutana duniya n'amahoro yego n'amahoro amakuru tutamenye mu rutana ibiharage biri ko biratemba tuguma dutera nayo ikirere cyamaze kutwangira hmm. ariko haba hazembye imbuto yeee eh, hazinze imbuto nyine umuntu aragura mugabo ikirere ntashoboye kuma ku murongo karakavuga ibiciro by'imbuto y'ibiharage byaduze mwiriwe neza mwiriwe nida twakwegaye mu yozefu mu gacoko yego ni amahoro gayoze yego ni amahoro tugakwijamo eh, nagomba gushyikiriza mhm. abagejeje gukora amaherabora bakasubira ntara twebwe nka gihe usanzwe uri ndashobora kunywaho umuntu akaba amahera yahedoye usanga ndaraye ubusa kandi ntayarose barasekura hmm. eh, bakasukira muri note ijana jana zaheze rwose kwezi none urambye ni izo ngaho gusa mu gacokwe cyangwa n'ahandi hose aho uciye usanga zaraheze ahandi sinzi kubera nka twebwe ari ku gacumba gatoya amafaranga ashobora kuguma azunguruka ngaha nyine arakoresha twebwe hmm. usanga ntashatumare guhera nk'ubugeni nk'umuntu ajye moye nk'umuntu araza ayo mahera ugasanga yararanye ubusa kubera ngiye kuyasubiza badashobora kuyatora mm. yego urakoze yose ijoro ryiza aho mu gacoko saha zibiri zirarenga iminota mirongo ine n'itanu mwiriwe neza mwiriwe nida twakuye deo muri komini ye mpinga kayove n'amahoro mhm, duza akajwi deo ariko mhm. sindakumvise neza deo rwego rwo atafite agasoko ko kunya abantu ngaha muri rutazumi ngakayofe mm none rero abo basizeho bazabaratoza batoza nabi bakuma nabi twagomahora bice umwo dufashamwo babatoza nabi gute barabaha ibitasi abaguha igitasi ufite utuntu dukeya ugacupa ati murande nganije baca bandika ibitasi byinshi cyane nawe ugacupunika mu mutima mm iki bari bariyeri ngaho epfo nyine bakorera ko niba twojo n'ibintu muri ruyigi baratangira cyane bagoma mururabe kumbure mwe muri iyo kumwodusa cyangwa urakoze murakoze namwe hmm. ijoro ngaho muri mpinga kayove turasigaje iminota cumi n'ibiri ya kino kiganiro mwiriwe mwiriwe ninda twakuye ugabanye ah, ako gatelefone ah, ako ka radiyo kawe yego mhm. ninda twakuye ariko tasiyana mu kinyinya tasiyana mu kinyinya n'amahoro yego n'amahoro mhm. uti ibiciro by'ibiharage ibiciro by'ibiharage byarenze kabisa byaduze rwose mhm. ni kubera ari mu itera yeka binadinisi binadinisi byaradunze rwose kweri yego ikiro kiri ku bihumbi bibiri n'amajana abiri kabisa kare cahora kurangaye wowe cahora ku gihumbi n'atandatu n'indwi yego kubera urakoze tasi yego murakoze namwe isaha zibiri n'iminota mirongo ine n'umunani ikiganiro naho iwanyu havugwa make mutubwira amakuru tutamenye ngo tumenyeshe hano kuri handi y'isanganiro hakaba ari ayo twamenyesheje mukagira muti twebwe twari tuhari twarabyiboneye inkuru mwiboneye murashobora kubitubwira ingene eh, mwayibonye mwiriwe neza ninde twakuye niyo ngabo muri komine buhinyuza niyo aho ni mu ntara ya muyinga eh, mhm. bari bamaze iminsi badutoza amahera yo kubaka mhm. babidukorere byihuta kabisa amahera yo kubaka iki kitarugwa hmm, gifatanya hehe na ikiraro gifatanya hehe na hehe tugira nyine cy'imigenderanire iyo twashaka kwiyubakira ku iterambere ry'umutumba ariko n'ibiso biragenda neza kubera iki amahera twarahejeje kuyatanga turacarindiye baguma batubwira ngo bari kugira abafundi ntibaraboneka sinzi rero icyo mwadufasha kubera iki mutizeye ibyo bababwira oya kubera ngo n'umwenzi n'isi baye mu haheze igihe kingana gute haheze igihe kingana gute ga niyo ngaho turaheze twose turi ayo mahera ariko n'ibitatsi barabiduhaye ariko ntacyo baradukorera hmm. niyo ngabo <laughs> buhinyuza karavuga ati baratanze baregeranyije amafaranga kugira ngo hubakwe ikiraro gitarugwa ariko n'ubu ntikirubakwa heze ukwezi kose bababwira yuko ariko hararondeka abafundi wewe akagira ati nawe ntucizere ntitubona ko ari kirekire kubera ko ubu akabona ko hahetse igihe kirekire isaha zibiri zirenga iminota mirongo itanu turacashikaje iminota umunani cyangwa icyenda ya kiganiro mwiriwe ninde twakuye inde alphonse bukinanyana duga ku ijambo ndaje kububwira amagambo mhm. utamenye mhm. abarimye batumbe inzahabo nkabo kari inzahabo kandi ngo ngo turibe inzahabo kandi ziga abantu bazigura umva mhm. turarenganya turajambo makenya rero bazibarira abantu bakuri noneho biga intoro mm, uri kuvuga ko alphonse nashobora kuguma ku murongo twizere ko haza kugaruka itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana acenda mirongo itatu na gatatu mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe ninda twakuye ninda twakuye twakuye ari hehe ndabitare mu gisuru inde ndashaka ndababaze mhm. kuma ku murongo bikarisha bigasasira warasa neza umwana w'abahungu ntiyatsindwa akanatsinda ntiyasinzira ishengero rishanje nkumbesha yarageresha umwansi agatinya akajya mu rugamba babisha bakanyegera ngo yiriwe neza rindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana acenda mirongo itatu na gatatu mwiriwe ninda twakwega ye erike mu kayongozi n'amahoro duga ku ijambo ijambo nagomba kuduga ko mhm. uwo nagiye ariko ndatembera ku isoko ngaha mu kayongozi mhm. mbona kijyanye n'amafaranga mm. nagomba kubaza yuko banki baba yarasohoye amafaranga bya bisi bavuga bimwe bya tanu atanu bimwe bya kera byahahora nibwo mm. nabonye bayampa ku isoko ndabona ndatangara ko yahaye igihe kinini nawe yabona ayo mafaranga ku isoko mm. yego bayaguhaye angana gute yashuka nk'amafaranga ijana kubera yari yahora akoreshwa kuva kera hari haje nk'imyaka nka cumi ntayabona mm. ni gatanu kumbure uh, gushika kino gihe ikizi ni uko amanoti gusa amanoti ya cumi na mirongo ibiri ariyo yahagaritswe gukora ariko ku n'ibiceri nta wuzi gito urakoze mhm. ibiri na kabiri ibiri na gatanu na gatatu ibiri na gatanu ibiri na kabiri ibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri muratwakura kandi kuri itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana cyenda mirongo itatu na gatatu mwiriwe neza mwiriwe eh, benjamin eh. mhm. amara y'ako kabarabara mhm. karatera amatati karatera amatati mhm. ku bantu bariko barubaka hirya kumva basangiye akarimbi ko hirya mm. rero abo bantu baravyabirije akabarabara kabo mm. hanyuma rero abo bariko barubaka hirya bakavyabirije bakavuga ngo barabara nikagume mm. bakavuga ati mbese wahakeneye umugambi tate turakingiza tukiraro rero biratera amatati gusa naho yaba ariho bari bari hasi none avuga yuko ibyo bintu ngo byumvikana mhm. bakabyumvikana ibarabara rihinduka rigahinduka cyane mhm. bakabona umajyo bimeze mugabo atagaragara mm. eh. urakoze kumbure ngira bazokumvikana canke naho baronka babumvikanisha isaha zitatu zirabura iminota itandatu kuri radio y'isanganiro mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe amahoro n'inda twakuye twakuye ari hehe Leonce mwisare ngaho mu ntara ya n'amahoro amahoro amahoro amakuru tutamenye ngaho mwisare Leonce ni kiraro cy'inama mm. kugira ngo badutarura gutarurira ntashoboye guma ku murongo yikorera ikavuga amakuru ajanye n'ikiraro nawe nyene ah, babemereye babemereye ku gikora ariko kikaba kitarakorwa irebo mompeyi n'akaririmbo ka steven sogo haro mwiriwe neza mwiriwe twakuye nshize marite mu gikungu marite mu gikungu ca hehe mu gikungu rirare mhm. tugakwija kubabwira inkuru mutamenye mhm. hariho umuyobozi wo mu gihosha aho twita ku bugazi mhm. ariko aratangisha amafaranga kandi bavuga ko twigisha abana ku buntu twama twatanze ku mwaka ku mwaka ariko tuko twatanga ibihumbi birindwi n'amajana ane mhm. yiki eh, kubera tutaronka aho ntitubariza tumenye ko ari ukuri ibihumbi indwi n'amajana ane byiki mu by'inyubako by'inyubako mm. ubwo ntibyaba byafunditswe mu nama y'ababyeyi ibyo byafunditswe mu nama y'ababyeyi ariko ntitubyemera twese twaguma tuze turaronka tubariza kuko umushyikiranganje tukamenya ko ari ukuri nibyo abana biga ku buntu ariko mu gihe ababyeyi canke komite y'ishuri irabye igasanga hariho ibintu bibuze eh, ababyeyi bosahirizamo leta ibyo birako none leta ko atashyira yadufashije ko twafashe forufe yose agatanga sampurisa mm. kumbure ibyo urumva n'ibyo kubaza ukundi ariko ntimwaca muvuga ngo eh, eh, naho abana baba biga ku buntu ntaco mwoterera urabusha ubyumva nawe hmm. yego urakoze kumbure ni ibintu byo kushobora kubandanya tubaza ngene byogenda urakoze martin mu gikungu ariko aravuga ati umwana wese arareba kuri ishure rya rugazi atangishwa amafaranga ibihumbi birindwi n'amajana ane we akagira ati yamara abana biga ku buntu turacasigaje iminota ibiri mwiriwe nenda twakuwe icyenda iminani esheri umuhazi minani esheri umuhazi mhm, nyabikinda e, duga ku ijambo leta kweri n'aho bavuze bagomba iterambere kugira ngo abantu basukare amabati bagabanya mhm. ibiciro mhm. ukuri muraraba ibati kuri buri na bitanu mm. ikibazo kweri kare ryagurwa ngahe ka minani ni kare ibati ryahora cumi n'indwi cumi n'umunani kuko hmm. rimaze kuduga ko amahera angana n'ibihumbi ndwi urumva ko ari ikiro kirenze hmm. none mwebwe iyo muyagurira bababwira gute ntashoboye kuguma ku murongo ariko ikaravuga ko amabati yaduze amafaranga agera ku bihumbi ndwi byose mwiriwe neza ninda twakuye firijansi iduga ku ijambo nyagomba ndoje kugushamo batibone aha nyabagaruka ku imeri yangahe bose mhm nyabagaruka ku imeri yangahe ko yaduye mhm mm. firijansi nayo ikavuga ku kijanye n'amabati nimba atawundi turangitse wa nyuma mwiriwe mwiriwe neza ninde arangije kiganiro ntiravaro y'itsinda ndagarutse hari numvise bari ko baranyibutsa mhm. aha mu kayongozi imisogonda mikeya ariko ntiramera e, e, amatara amatara regide zoyozi ikaturabira uru rugomero rw'umuyaga wa kayongozi tumaze iminsi ata amatara hmm. e, ubuzima busa n'ubwahagaze basimbe barabe akagari ntitujya umuceri ntibatonoza ngo biba ngo biba ku moteri iri hariya mu kumbura abafundi bazoheza baze basuzume barabe ibyo ari byo ntirampe burakenuye ngaho e mu ibwero e, babikurikirane e, barabe ngo ko icyoba kirwaye mhm. ko muri eh, abafundi eh. bazoza barabe ikibazo coba kihari kuri ku bijanye nayo matara ngaho ibwero rakenuye ntirampeba eh, ah, barobimenya bahashitse murakoze urakoze ni hano duciye turangiriza kino kiganira iwanyu havugwa amaki nshimire mwe mwese mwatwakuye yakoze inosa bibona imana yafashije mu buhinga bw'ibyuma eri nibere n'ibigirenje n'abashikirije kino kiganiro hanze nabifuje kugira ijoro ryiza naho ubutaha iwanyu havugwa amaki nta mwanya afite wo ah, kumenya ah, ibyo ah. muri karitsiye eh? eh, ntabyo muri bisi amaradiyo yodufashe